Nice you know little ass back there. Stunner motherfucker. Lapitin ng bad bitch na merong class She wanna jig it with me Tapos sinibak Whole lot of gang shit Lahat may dating Bird boys pati rap Game kakanain like Walang limitasyon Pati pusi putukan Walang binigay na rosas Pero nahalikan Gusto niya daw sa stana Kasi sobrang batikan Good big all my life, I hustle just to get the bullet May na naman ang mga stana Sobrang fresh pa, laging fly, walang nagbago It's that purple gang immaculate swag 20 TJs on my feet, they call me Cholo depende pa din Basta basag ako pag ubig Makapal man yan o manipis Lahat ng mga yan tagusin Iba to nagtigas sindig Galing out town na todo Walang ebas, puro motion Tila DIE No limit gang on a piece of me Parang kiss of death Mga young new wave don't play they shoot they like Hard body youngies Pressure from the money like Reach the top Nike like this swag and love it It's my day na ginakandi ang bibig ang titikman na sa titigyan Alam mo matinit tong S Laging balling ganyan eh Basta na sobrang lit Paiibabawi niyan hanggang mabali na tong aking dick cash o pera re-up Then we fucking roll it, Seven digits parang dope Pero mas nakaka-addict full Metal jacket, hollow point Laman ng aking mags paikot igot na sa city turn Mga tao sobrang jiggy with it Wala tong halong feeling Naura ng amats G Kasing taas ng building I'm like nasan yung cash Bago ko pa simulan Getting paid na kami, no limit gang Pera, pera everywhere Just want it out ng fuck Sila the way I whoop Pagkakuha pera sisibat hindi magtatagal Pagkausap niya ako para siyang nagdadasal Masapang tira lang gago doon Bigdikit pa sa mukha mo Partido walang chonky Di ko kumpitan para sa wala Nasa lura yan Gusto niya daw sa akin kahit meron na siyang atoys Di mawala yung angas dahil di pababa yung amats Badil di binaba yung panty Aking dik ginawa niyang hard as I'm like Yung mga basit kumukulit yan pag nababasa Papasa pagkakasa Abutan mo ng Bin Laden Di ko naman inakit Literal lang na chick magnet Tas doon na wala yung ulit Pagtalbog na magahang puwet Pagtanto niya wala ko katulad Pagtagpo ayaw nang umuwi Pwede morena, pwede maputi Yung mabait na may pagkakulit Yung madating tapos yung malupit Pag ako katapat lang hindi palumit Booty me down baby We'll shake that ass baby Gusto sa amin ng ladies Kasi favorite Baligbag talaga, shake that ass Mga bebos minsan lumalapit pag nasa labas Sa akin pera-pera lang, natural lagi maangas Mas gusto nyo sa amin ha, di ko na yun kasalanan Papaigutin mo yung alak ko Panggang lumakas yung amat niya Mga pat na ngayon, nagbabounce talaga linte ko Apto lang, ganyan tigas parang di nangangalawang Pagkaigas sa pera, replay mo kasi nga pinalis ko na Thank you. Oy, wala na to. Bakit ko lang yan? Isang ka pa loko. You catch me Hey, watch. Lahat ng mga nito. Istorya daw sa akin kahit pero na siyang atos.